بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. والسماء والطارق Osmon bilan Tariq, ya'ni kechida oshkora bo'lg'uchi yulduz bilan qasam qilaman. وما أدراك ما الطارق Tariqning nimaligini bilamsan? النجم الثاقب او يورق يلتزدر إن كل نفس لما عليها حافظ هر بر آدم بلن شو آدم نه ساقلقوچی پرشت بار فلينظر الانسان مما خلق انسان نمدن يرتل غلق قرصن خلق مما من... منافق O itilib chiquvchi ma'nidan yaratildi. يخرج من بين الصلب والترائب O ma'ni umurtqa bilan qovurg'i so'nkining orasidan chiqdi. İnnehu ala raj'ihi laqadir Şək şübsizki Allah onu əsli keltirishga, yəni tirildirishga qodirdir. Yawma tubala as-saraa Sirlari oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda فما له من قوة ولا ناصر uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. والسماء ذات الرجع Yomg'irliq bulut bilan qasamki, والأرض ذات الصدع yerilib giyohlarni undirib beradigan zimin bilan qasamki, İnnehu leqavlun fasl. Kur'an şək şöbisiz, haq bilan batılını ayırğıcı sözdür. Ve ma huwa bil hazb. O çaqçaq emasdır. İnnehum yekidun keyda. Ular, yani müşrikler Kur'an'ı yok çıkarış için hakikaten hile mikir şıltıdı. Ve akidu keyda. Ben onların hile mikrige takabül turmen. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Ey Muhammad, kofirlarning Alloh bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qiladiganligimni ko'rsan.